o'qiyachilar qismining eg'ir savanligi son va sifat jihatda raqiblardan ko'p tuvan turadigan islom g'azotchi qo'shuni makka qo'shuni ustidan mutlaq ustunlik bilan g'alba qilib badr kundikidan g'albisi zo'r ta'siri texmi cho'ng yana bir g'albini tarix betiga pitay deb turganda o'qiyachilar qismidagi ko'p sonli kishilar intayin eg'ir bir savallik sodir qilib vaziyatni tamoman o'zgartirdi va musulmonlarga untulg'siz eg'ir musibatlarni keltirdi hatto janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayoti xavfga uchirg'ili tasli qoldi hamda badr g'albisidan keyin musulmonlar qo'lga keltirgan siyosiy o'ringa intayin yomon ta'sir ko'rsatdi rasulullohning uqyoch qismga oldin saf mayli g'alba qilsin yoki mag'lub bo'lib chekinsin tog' ustidagi o'rinni qat'iy bo'shatmaslik haqidagi bergan harbiy buyrug'ining to'liq tekstini oldingi boblarda bayon qilib o'tdik Əfsuslanarlıqı ular musulmonlarning dushman mol-mulkini g'animat elayotganligini ko'rib, bu amr farmonga sal qarab, dunyo ovqat to'plash qizg'inligiga asir bo'lib ketdi. Hatto ularning ba'zisi ba'zisiga g'animat yig'ayli, g'animat. Odamlarimiz g'alba qilib bo'lgan turuqliq, ya'ni nimaga qarab turimiz, deyishib vasvasa tarqatdi. Ammo o'qiyashlar qo'mondoni Abdullah ibn Jubayr ularga Rasulullohning buyruqini aslatib, "Ey musulmonlar, rasulullohning sizlarga nima deganligini unutib qoldinglarmi degan bo'lsimi lekin ko'p sonli kishilar qo'mondonning bu eslatmasiga quloq solmay bizmi ularni keyin yetib olib g'animat yig'ib olishimiz kerak deyishib qirq kishi tog'dan tushib qo'shinga qo'shilib oldi shundoq qilib musulmonlarning orqa sapi mudofiyasiz qoldi orqa sapda abdulloh ibn jubayr boshliq o'n nafar odam oxirgi nafasgacha rasululloh belgilagan o'rindan ayrilmaganligini bildirishib mustahkam turdi xolid ibn Valid islom qo'shinini qurshab yo'qotish harakatini qayta qo'zg'adi. Dushman otliq qo'shinining bosh qo'mondoni Xolid ibn Valid bu oltin fursatni g'animat bildida ko'zni yumib ochqicha musulmonlarning orqa sepiga otlarni uchirdi. U eli tog' eg'izidagi o'tishmida jiq kuch sarf qilmaylar Abdulla ibn Jubayr va uning odamlarining mudofiyasini bosib o'tib, musulmonlarning orqa sepiga hujum qilishga boshladi. Оның атлық жапармәлләре мұсылманларның кейінтін етіп келіп бір жоқан көтеріп еді, жан құтқызып қечіп атқан мүшірік әскерлері өзгече яңы бір бұрылыш болғанлығын ес қылышып, арқыға юпырлыпла кейінеден қоғлап келіп атқан мұсылманларның алдын тосып қелештаңды. Үштімтұт юз берген бұл қалайымқанчылықтың пайдаланып, мүшірік аял әскерлердің бірі алман талман жүгіріп беріп, мүшірікларның аяқ астыдагы дәсіліп тобуғы мініліп кеткен әліміні көтеріп, бұлаңылтышқа башлады. ئېيتىشلارغا قارىغاندا ئۇ بەنى ھارىس جەمەتىدىن ئۇمرە بىنتى ئەلقەمە ئىكەن شۇنىڭ بىلەن قېچىپ كېتىۋاتقان ياكى ۋەزىيەتتىن خەۋەردار بولۇپ قايتقان بىر قانچە مۇشرىك ئەسكىرى ئەلەم ئەتراپىغا جەم بولدى ۋە بىرلىشىپ كۈچ ئۇيۇشتۇردى ئۆزئارا چاقىرىشىپ سەپ تەشكىللىدى ھەتتا كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچى بولغان ئارىلىقتا خېلى زور bir مۇشرىك قوشۇن تەشكىللىندى musulmonlarga qaytirma zarba berishga o'tdi natijada musulmonlar oldi va keyini ikki tarafdan qo'rchilab ikki tosh orliqida so'qilishga boshladi rasulullohning dushmanning qo'rshab yo'qotish harakatiga tutgan maydoni rasululloh bu chog'da bir qancha kishi rivoyatda to'qqiz sahoba deyilgan qo'shinning keyinroq bo'lib musulmonlarning jang ahvoli va ularning mushriklarni qo'g'lab yo'qotish ahvolini kuzatayotgan edi ushtumtut xolid ibn validning otli qo'shini besib keldi bu chog'da rasulullohning oldida faqat ikkila yo'l qolgan edi biri u o'zini va yenidagi to'qqiz nafar kishini ilib tezdan bexatar qulaylik makonga berib ilib qo'rshovda qolganlarni peshonasiga putilgan taqdirga tashlib etib ular bilan kori bo'lmaslik yana biri u o'zining xavf xatarga yo'liqishiga qaramay atrofda nima qilarini bilmay gangrab qilayotgan musulmonlarni chaqirib o'z atrofiga uyushtirib tog' bag'rida qo'rshovda qolgan musulmonlarning yaniga yo'l ichib ilgirlayoladigan kuchlik bir oldingi saf qalqini barpo qilishdan iborat mana mushundoq hayot mamotliq jiddiy paytda rasulullohning allohdan o'zga hech nimadan qo'rqmas jasur qiyofati va tangdoshsiz botiron shijoati intayin ta'sirli ravishda yana bir qatim namoyon bo'ldi u butun kuchi bilan ibadalloh ibadalloh ey musulmon qarindoshlar ey mo'min qarindoshlar deb to'lidi holbuki uning bu ovozini musulmonlar anglab bo'lguncha mushriklarni anglab qoladiganligini allaqachon biladi lekin u mushundoq jiddiy ham olqiliq paytda xatarga tavakkul qildi va ularni chaqirib kuch tashkillash va qopsilib qolganlarni qutqizishga otlandi rost degandek mushriklar rasulullohning ovozini tunib kelib musulmonlar yetib kelguncha burun bostirib kelib bo'ldi musulmonlarning gangrab qilishi ammo musulmonlar qo'shini dushman qo'shinining qo'rshivig'i tushib qolgandan keyin qattiq gangrab qoldi bir bo'laklarning aqli o'shib uchdi ularning asyodi faqat o'z jinini muhofizat qilishli bo'lib jang maydonini tashlab tik o'tish o'yida bo'ldi undaq qilganda qandoq oqibatlar kelib chiqadiganligini yodig'imi keltirmadi bundaqlarning bir qismi udul madinaga qarab tik o'tishdi hatto madinaga kirib andin to'xtadi yana bir qismlari darhol toqqa o'zini ilib panohlandi uchinchi bir turkumlar bo'lsa mushriklar qo'shiniga otilishib ketdi natijada ikki taraf qalaymqonlashib ketganlikdan musulmon kofirni ayrig'li bo'lmadi Buning bilan musulmonlar orasida ancha muncha bir-birini o'ltirib selish hodisasi ko'rildi. Imom Buxoriy Oisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan bir hadisda mundoq deyilgan. Uhud kuni mushriklar oshkora mag'lub bo'lgan edi. Bu chaqda iblis: "Ey Allohning bandalari, orqanglarni, ya'ni keyninglardan paxas bo'linglar" deb to'ladi. shuning bilan musulmonlarning raso алгы илгәрләп китеп атканлары кейинге енеп, үзләренең аркасын килеп аткан мусламанлар bu chog'da uzayfa roziyallohu anhu otasi yamonini ko'rdida ey musulmon qarindoshlar otam otam deb to'lidi oisha mundoq deydi alloh bilan qasamki ular uning gapiga quloq solmay oxiri uni o'ltirib ondan to'xtadi uzayfa ularga alloh sizlarga mag'firat qilar deb qo'ydi urva roziyallohu anhu mundoq degan uzayfa vafot qilgan qadar uningda yaxshilikning asiri zoyil bo'lmay keldi demak bu yerda qopsilib qolgan otasining o'z odamlar tarafidan bexasarlik bilan o'ldirilganligiga hech qanday g'alla g'udursiz sabr qildi demak bu yerda qopsilib qolgan bir bo'lik musulmonlarning ichki qismida qattiq chalvoqchilik yuz berdi qalayimqonchilik yuqori palla ko'tarilgan bo'lg'achqa nurg'unlari as hushini yo'qotib nima qilarini bilolmadi ahvol mushunda xatarlik turayotgan bir paytda muhammad o'ldi deb to'g'ilgan bir ovoz anglandi buning bilan ba'zilarning chiqolmay qolgan jeni natcha ilinib ruhiy quvvat sundi yoki yo'qolish girdobiga berib qoldi hatto ularning ichida ayrim bir qismlari urush qilish niyatidan yenib qurollarini tashlab bechora bo'lib o'ltirdi yana ba'zi bir qismlar darhol munofiqlarning katibeshi osiylik qilib qaytgan abdulla ibn ubay bilan aloqa qilishib abu sufyandan omonliq ilib berishga so'zlashishni o'yladi shundoq turayotgan bir paytda bularning yanig'a anas ibn nazr kelib qoldi va ularning qurolsiz bechora turayotganini ko'rib nimaga qarab tursizlar dedi ular rasululloh o'ldirilibdi deyishdi shuning bilan anas ibn nazir ularga rasulullohdan keyin hayot qilib nima qilsizlar turinglar rasululloh o'lgan yo'lda sizlarmi o'linglar dedi ondin yana ey alloh man bularning ya'ni bu musulmonlarning qilganlaridan sanga o'zira aytaman va bular ya'ni mushriklarning qilganlaridan ham ado judaman dedida yolu ravon bo'ldi bu çağda uningga Sa'd ibn Ma'az uchrab naga i abu amri deb idi anas ibn nazri nagi edi qaramamsan jannatning hid puroqlari Uğud tig'i tarafidan kelyotidi deb qo'yib ilgarilab ketdi va bostirib devaylab kelayotgan dushmanlarning oldini to'sib urushib urushib oxiri shahid qilib yutildi uni jang oxirlashgandan keyin hech kim taniyolmay oxiri uning hamshirisi uning barmog'idagi bir belgisidan tanidi Uningda nayzi nashtiri, qilich yarasi va o'q jarohati bo'lib, 80 necha yeri og'ir va yenik zaxmlangan edi. Sabit ibn Dahda o'z qavmini jangga chaqirib, "Ey ansorlar jamoasi, agar Muhammad alayhissalom o'lib ketgan bo'lsa, Alloh tirik, hargizmi o'lmaydi. Sizlar dininglar uchun jang qilishinglar kerak. Allah sizlarni cho'qim zafar topqizg'usi va sizlarga g'alaba nusrat ato qilg'usi" dedi. buning bilan ansorlardan bir qancha azmat ovoz qo'shib maydonga chiqdi sobit bular bilan birlikda xolid ibn validning otliq qo'shiniga hujum qildi urishib urishib oxiri uningga xolid ibn valid nayzi urib o'ltiribdi va uning hamrohlarinimi bir birlab shahid qilibdi muhojirlardan bir kishi janahal halqumga kelib qolgan o'z qinig'i melinib yotgan bir ansorning yenidan o'tib qoldi muhojir uningga ey paloni rasululloh o'lib ketibdimish uni uqdingmi devidi ansori bo'g'iq ovozda rasululloh o'ltirilgan bo'lsa o'z burchini ado qilib o'ldi endi sizlar dininglar uchun jang qilishinglar lozim dedi mana mushundoq o'limga pisand qilmaydigan iroda va to'lib toshgan jasorat bilan musulmonlarning ruhiy quvvati asliga keldi va aqli o'sha joyiga tushib o'ziga bo'lgan ishonchisi qayta tiklandi shuning bilan ular taslim bo'lish yoki abdulloh ibn ubay bilan aloqa qilish o'yidan voz kechib qo'llari qural oldi va mushriklar to'piga hujum qilishga boshladi ular qo'mondonlik shtab tarpiga yo'l ichib ilgirlashga urinayotgan paytda rasululloh o'ltirilibdi degan xabarning yolg'on ig'vo ekanligi ma'lum bo'ldi bu xabar ularning kuchiga kuch qo'shdichig'i ular mislsiz botirlik ajoyib jasorat bilan qon kechib urushib oxiri muvaffaqiyatlik olda qo'rshovdan qutulib va bosh qo'mondoni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam atrofiga to'planish harakatida to'liq muvaffaqiyat qozondi bu yerda butun asiyoda faqat rasulullohda qolgan uchinchi bir turkum kishilarmi bor edi ular dushmanning qo'rshab yo'qotish harakati sezilgan hamon rasulullohning qishig'i qaytgan bularning oldin qatorida yanala abu bakr siddiq umar ibn xattob ali ibn abu tolib qatorliqlar bor edi ular aslida oldingi safda dushmanga qo'g'lab zarba berayotgan oldingi qatordagi azmatlardan edi rasulullohning hayoti xatarga uchrash xavfi tug'ilib edi ular darhol rasulullohning qishiga qaytib mustahkam mudofaa qo'rg'ini shakllantirdi rasulullohni qo'g'dash jangi har qaysi o'rinlarda jang qilayotgan muhojirlar dushmanning qo'rshab yo'qotish sirtmoqida bo'g'ilib otliq va piyodalik hujumining qo'sh tugmanida izlayotgan bir paytda rasulullohning atrofida jang eng dahshatlik va eng keskin bo'ldi yuqorida mushriklar musulmonlarni qo'rshovga olganda rasulullohning yanida faqat 9 nafar kishi bor edi degan edik rasululloh musulmonlarni bu yoqqa kelinglar Men allohning payg'ambari muhammad bu yerda deb to'lvidi uning bu ovozini mushriklar avval anglab qoldida darhol otlarning tizginini ovoz tarafga burab hujum qo'zg'adi ular sahobalar rasulullohning atrofiga jam bo'lib bo'lguncha ishni tugutish uchun umumiy yuzlik bostirib keldi Natijada mushriklar bilan bu 9 nafar sahoba o'ttirsida shundoq qattiq, shundoq dahshat urush bo'ldiki, bu urushda sahobalarning Rasulullohni na qadar suyadiganligi, uning uchun qanchalik jon pido qiladiganligi va bu haqda qanchalik jasorat va shijoat ko'rsatadiganligi yana bir qatim ochiq oshkora namoyon bo'ldi. imom muslim anas ibn molik roziyallohu anhudan rivoyat qilib aytdiki shu kuni ya'ni uhud kuni rasululloh ansorlardan yetta qurayishdan ikki jami to'qqiz kishi bilan bir yerga qapsilib qoldi mushriklar bostirib keldi rasululloh ularga kim taqobil turdi uningga jannat tayyor yoki u mening jannatga hamrohim bo'ludi dedi ansorlardan bir kishi oldiga chiqib dushman bilan qattiq ilishib oxiri shahid bo'lib ketdi dushman yana bostirib keldi rasululloh yana odam chiqardi ish shundoq davomlashib hattoki yettaylanning hammasi bir birlab tugadi bu chog'da rasululloh yenidiki haligi qurayishlik ikki sahobisiga qarindoshlarimizga insof qilmadik dedi bu yetti azmatning eng keyingisi ammar ibn yazid ibn sakan bo'lib u dushman bilan urushib urushib oxiri qattiq yaralanib yiqildi for your